na ni hadithi ya 8 katika mlango wa tauba hadithi yenyewe ni hadith al-muttafaq alayh iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim wote wawili wakipokea hadithi hii hawa maimamu wa hadithi kutoka kwa sahaba uh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kwa sahaba Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu uh, tukiingia moja kwa moja katika hadithi kwa sababu ni hadithi ndefu kwa hivyo tutachukua kila sehemu ya hadithi tukiwa tunaendelea kuizungumzia na kuifasiri tutakwenda nayo mpaka mwisho wa hadithi hiyo alafu tuje katika ma yustafadu min alhadith au zile durus ambazo tunazipata katika hadithi hii hadithi hii ameipokea Imam al-Bukhari katika babu tauba ukienda katika sahih al-Bukhari utaipata hadithi hii katika babu tauba min tariqi shu'bah عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري هنا إسناد إمام البخاري امام البخاري مپوكيه حديثي كتابه باب التوبه من طريق شعبه شعبه ابن الحجاج عن قتاده عن ابي الصديق ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري امام مسلم مپوكيه حديثي فيله فيله كتابه باب التوبه من طريق معاذ ابن هشام عن ابيه عن قتاده عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري khudri هذه hivyo اسناد ذا isnad za hawa maimamu ambao wamepokea hadithi hii katika vitabu vyao hivyo viwili vya sahih sahih Bukhari na sahih Muslim kwa hivyo tumesikia isnad ya Bukhari kupitia kwa njia ya Shu'bah na isnad ya Imam Muslim kupitia njia ya Muadh ibn Hisham Muadh ibn Hisham amepokea hadithi kutoka kwa babake Hisham Hisham amepokea kutoka kwa Qatada Qatada amepokea kutoka kwa Abu Siddiq An-Naji Abu Sadiq an-Naji ametoa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri tuingie katika hadithi yenyewe Imam an-Nawawi anasema wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu huyu ndio sahaba alipokea hadithi hii kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam kunya yake Abu Sa'id jina lake Sa'd ibn Malik ibn Sinan kwa hivyo ukisikia Abu Sa'id al-Khudri katika vitabu vya hadithi jina lake anaitwa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri ni lile kabila ambalo alitoka sahaba huyu katika tumbo hilo au kabila hilo anasema Imam an-Nawawi wa an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu al-Khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم sasa Abu Sa'id al-Khudri anatuhadithia maneno ya mtume alayhi salatu wasalam haya yafuatayo na hii hadithi ya ikhwan ni hadith adhim hadith muhimu katika mlango wa tauba na ndani yake imebeba mafunzo mazito na ni makubwa sana kwa hivyo tusikilize hadithi hii kwa makini na tufahamu yale aliyokusudia mtume wetu alayhi salatu wasalam katika hadithi hii uslub aliyotumia mtume wetu salawatullahi wasalamu alayhi katika hadithi hii katika mlango au katika fani inayoitwa fiqhu da'wa kuna fiqh ambayo inaitwa fiqh ya da'wa namna gani unalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kaifa ta'muru bil ma'ruf wa kaifa tanha 'anil munkar wa kaifa tad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala hii inaitwa fiqh da'wa kwa sababu ina mipangilio yake na mikakati yake na sheria zake uingii tu namna hii ukafanya da'wa na ukawaitisha watu katika da'wa la la budda min mura'ati shuruti wa wa dhurufi wadhurufi wal adab sasa huu uslub aliotumia mtume wetu alayhi salatu wasalam katika hadithi hii inaitwa uslubu alqissa kutumia uslubu wa qissa ndio maana hii hadithi yote mwanzo mpaka mwisho ni qissa mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe anakitoa kisa hicho kupitia kwa wahi kwa sababu maneno anayozungumzia hapa mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe hakuyaona wala hakuyashuhudia kwa hivyo anayatoa kutokamana na wahi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kwa hivyo haya maneno ambayo tutayasikia ni maneno ambayo mtume wetu salawatullahi wa salamu alayhi aliteremshiwa kwa njia ya wahi akatoa kisa hichi kisa ambacho wewe utakisikia utakiona ni kisa cha ajabu mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe ndiye aliyetoa hadithi hii anasema kana fi man kana qablakum kana fi man كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا kulikuwa hizo siku za nyuma za kale kabla ya nyinyi kutokuja anamwambia anawahadithia sahaba tu rasulillah kabla ya nyinyi kulikuwa na umma na kulikuwa na watu kule nyuma katika watu hao kulikuwa na mtu mmoja ambaye madha faal qatala 99 nafsan aliua nafsi 99 100 kupungua moja idadi ya watu aliowaua kwa hivyo dhambi iliyoko hapa min kaba'iri dhunub wa huwa alqatl mauaji si mtu mmoja si watu wawili wala si watu watano 100 illa wahidan 99 haya maneno ya bwana mtume alayhi salatu wasalam katika riwaya nyingine maneno haya salawatu wetu wa salamu alayhi anasema kana rajulun fi bani israila qatala 99 rajulan hii riwaya nyingine na hii riwaya nyingine ni muhimu kwa sababu inatuongezea faida na maarifa ya kwamba huyu aliyeua alikuwa ni watu miongoni mwa bani israili kwa hivyo kisa hichi kinawahusu bani israili kilitokea zama za bani israili na huyu bwana ni miongoni wa watu wa bani israili hali riwaya nyingine inabainisha maneno hayo anasema qatala 99 rajulan au nafsan baada ya kuwa nafsi 99 nafsi 99 ashazitoa roho amezimwaga za 99 za watu za nafsi za wanadamu fasaala an a'lami ahli al-ardh baada ya hapo huyu bwana akaulizia nani mtu aliye na elimu zaidi katika ardhi nzima afanyeje ili ende akamuulize amuulize kwa sababu sasa anataka kutubia amejuta kwa haya aliyoyafanya sasa saala akaulizia watu a'lam ahli al-ardh yule mtu aliye na elimu zaidi kushinda wengine wote katika ardhi hii ni nani ili ende akamuulize masala haya yake haya mambo yake ambayo yaliyomtokea na haya aliyoyafanya tume alayhi salatu wasalam akaendelea kutuambia fadulla ala rahibin jamaa wakamlekeza kwa mtu ambaye ni rahib rahib ra alif ha ba ni mtu ambaye abid ni mtu mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala huyo anaitwa rahib lakini rahib ina maana nyingine ya ziada kidogo na maana ya rahib hili neno au hii ism rahib inatokana na masdar rahbaniyya au arrahbana rahbaniyya ni kule mtu kwamba amejitenga katika dunia yani ameshikamana na ibada mpaka akajitoa katika dunia kabisa hataki mambo ya duniani hii inaitwa rahbaniyya wanazuoni wanasema maneno haya mtume aliposema fadulla ala rahibin inaonesha ya kwamba tukio hili na kisa hiki kilitokea baada ya mtume Isa alayhi salam ashaondoka ulimwenguni kwa sababu baada ya mtume Isa alayhi salam kuondoka ulimwenguni ndio kulikuja kitu ambacho chaitwa rahbania na rahbania ni jambo ambalo ni la uzushi walilolizua manasara wale wafuasi wa Isa alayhi salam baada ya Isa kuondoka wakajiletea ibada ambayo inaitwa rahbania yani wakasema sisi sasa tunataka kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hatutaki kujua chochote kuhusu ulimwengu wanaume na wanawake na ibada hiyo paka leo inaendelea kwa manasara kwa hivyo wanaume wanakaa katika jengo moja wote kwa pamoja hawataki kujua mambo ya ulimwengu kabisa hakuna kuoa hakuna kufanya lolote hakuna kufanya biashara hakuna chochote chakula chao na riski yao inaletwa pale wakiwa mlendani na wanawake vile vile wanakaa katika majumba fulani yanajulikana hawataki kuolewa na hawa waolewi kabisa wanajifungia namna hii alafu sasa wanamwabudu Mwenyezi Mungu siku na mchana paka aondoke ulimwenguni hii inaitwa rahbania wanajivua katika ulimwengu hii rahbania Allah subhanahu wa ta'ala ya manasara akaitolea hukumu yake katika Qur'ani fi surati al-hadid qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa rahbaniyatan nibtada'uha ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فحكم الرهبانيه ketika mila ya manasara hukmu yake Mwenyezi Mungu anasema ni bid'a ni uzushi ambao manasara waliuzua Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kwamba ni uzushi kwa kusema ma katabnaha alaihim hatukuwaandikia yani hatukuwafaradhishia manasara wafanya urahbania wao wenyewe wamejitungia rahbania lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwalazimisha kufanya mambo hayo wala hakuwataka manasara wafanye jambo hilo ma katabnaha alayhi kitu gani ambacho katabnaha alayhim illa ibtighaa ridwanillah kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alikitaka kutoka kwao ni wao wafanye ibada ya kujikurubisha na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala sio kufanya rahbania hii ambayo wao wanaitakidi na wanaiona kwamba ni sawa kwa hivyo hii jumla au hii sentensi inatujulisha kwamba tukio hili lilitokea baada ya kuondoka kwa Isa kwa sababu rahbania ilikuja baada ya Isa alayhi salam ndio maana tume wetu sallallahu alayhi wasallam alipoona katika sahaba zake baadhi yao walikuwa na mvuto fulani wa kuelekea katika sehemu hizi za rahbania akawakataza pale pale na akawa mkali kwa sababu hakutaka fikra ile iingie katika tu katika sahaba zake na ienee katika uislamu hakuitaka kwa hivyo akaikata kabisa kuanzia kwenye mizizi na mnajua kisa katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha ya wale watatu ambao waliokuja katika nyumba ya mtume alayhi salatu wasalam wakamuuliza bibi Aisha kuhusu ibada za mtume salawatullahi wasalamu alayhi Aisha anasema radhiallahu anha wa an abiha anasema fakaanahum taqaluha hawa jamaa walipoelezewa mtume anafanya hivi na hivi na hivi wakaziona kwamba zile ibada ni kidogo anazifanya mtume lakini wao wakaziona kwamba ni kidogo Aisha akamwambia mtume alayhi salatu wasalam <clears throat> yasumu wa yuftir siku zingine yafunga siku zingine anakula yanam wa yusalli na anasimama usiku kuswali wakati mwingine analala usiku anaugawanya baina ya alqiyam wa baina النوم na akaambiwa vile vile wakaambiwa wayatazawaju nisa na mtume wetu alayhi salatu wasalama na wao wanawake mmoja wao akasema mimi asumu dah mimi nitafunga moja kwa moja hakuna kula kabisa hii ibada anayofanya mtume bado kwangu mimi haitoshi mwingine qal amma ana fa aqumu al-layl wala anam mimi nitasimama usiku mzima hakuna kulala baada al-isha naingia katika msala wangu twende moja kwa moja bismillah afungua sura baada ya sura sura baada ya sura ila tulu'i al-fajr ile ibada ya mtume kwake ni kidogo الثالث ماذا قال قال لا اتزوج النساء mimi sioi au wanawake watashughulisha na ulimwengu watashughulisha na mambo ya ki, ya mambo ya shahwa na nini mara watoto mara mtoto mgonjwa mara hivi mara mke ataka hivi mke ataka kupelekwa huku sasa mimi na ibada zangu sina na wakati wa kusoma Qur'an na kufanya ibada mimi sioi so, nabiyuna alayhi salatu wasalam عندما رجع اخبرته عائشه بما حدث عائشه akamueleza ya rasul allah ulipokuwa huko kuna jamaa walikuja wakaliuliza hivi na hivi na hivi mimi nikawaeleza hivi na hivi na hivi na wao wakasema hivi tume alayhi salatu wasalam maneno haya hayakumfurahisha kwa sababu zina chembe chembe za rahbania zina chembe chembe za rahbania ndani yake fasaada ala al-minbar qal ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha vipi kuna watu wanasimama wanakuja leo wanasema hivi na hivi na hivi amma ana fa asum wa aftir wa anam wa usalli wa anam wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni yoyote atakayekwenda kinyume na sunna yangu hii huyo si katika mimi kwa mtume alayhi salatu wasalam akaweka mizani akaweka kaida katika umma wa mtume alayhi salatu wasalam kuna jambo ambalo laitwa i'tidal kuna jambo laitwa wasatiyya fi al-ibadat wal-i'tidal wat-tawazun fi al-ibada usiwache ibada kabisa wala usishike ibada kabisa mpaka kuacha dunia kabisa ukasema mimi sitaki mambo ya dunia la hadhihi rahbaniyya wala tansa nasibaka min ad-dunya kila mtu na kila nafsi Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea sehemu yake katika dunia hii hii ndio maana ya fadulla ala rahib kwa hivyo yule bwana akajulishwa juu ya mtu ambaye ni rahib fa atahu faqal akamwendea huyu sasa muuaji akamwendea huyu rahib faqala akamuuliza innahu qatala 99 nafsan mimi nimeua lakini katika hadithi ukiangalia ile lafzi imekuja kwa sigha ya innahu wanazuoni wa hadithi na lugha wanasema huu uslubu wa balagha unaitwa iltifat unaitwa iltifat yani hakusema moja kwa moja inni qataltu inakuja innahu qatala 99 nafsan na hapa katika maneno haya kwa mbali kuna ishara nzuri katika masala ya adab adab ya fatwa na adab ya kutaka hukumu na hapa mara nyingi watu waislamu wengi kidogo hawapelelezi maneno haya na kuyatia maanani na tuliwahi tuliwahi kutaja katika siku za nyuma muislamu akiwa amefanya makosa yeye mwenyewe anatakiwa mara nyingi afanye bidii ajistiri hata ukenda kutaka fatwa kwa sheikh au alim huendi ukajiumbua mbele yake kwamba wewe ndio uliyefanya hivi na hivi na hivi umwambie yule sheikh au yule alim la tastur ala nafsik kama anna allah subhanahu wa ta'ala satara alayka namna Mwenyezi Mungu alivyokustiri wewe usiivunje ile stara ya Mwenyezi Mungu sasa mwambie yule alim mtu fulani au naomba hukumu naomba kujua nini fatwa na nini hukumu ya mtu ambaye amfanya hivi amfanya hivi amfanya hivi au kuna jamaa kuna bwana mmoja amefanya hivi na fanya hivi nini hukumu yake hukumu itakuwa ile ile haibadiliki ukimwambia ni wewe na ukimwambia ni mtu fulani alhukmu wahid sasa kwa nini wewe uende ukajumbue umwambie yule alim mimi mimi bwana mimi nazini na nazini tena nazini sana sana mimi yani takriban la nazini kama miaka 10 hivi mimi nazini tunazini umwambia yule alim lesh ma faida sasa yule alim apata faida gani ukimwambia maneno haya wewe unataka hukumu au unataka kwa hivyo utakuwa umetoka katika ile maadili ya adabu ndio katika hii riwaya tufundishwa hizi adabu kwa hii ishara sababu huyu bwana alipokuja haikuja katika hadithi inni qatalt imekuja innahu qatala kwa dhamiri ya ghaib dhamiri ya ghaib na hii ni adab muhimu muhimu sana ya ikhwan unapotaka hukumu katika masala kama wewe mwenyewe ndio mtendaji na ni jambo la aib la tafdhah nafsak usijifedhehe maadamu haitoleta faida kule yule unayemuuliza kujua kwamba wewe ndio uliyofanya haina faida isipokuwa ni kama katika mambo ya mashtaka mambo ya nini kule kotini haya mambo mengine lakini mambo ya fatwa maadamu hakuna faida ya kujumbua ustur ala nafsika استر على نفسك كما ستر الله سبحانه وتعالى عليك huyu bwana akamuuliza yule rahib yule mtu wa ibada innahu qatala 99 nafsan mimi nimeua nafsi 99 fahal lahu min tauba je iko tauba nakubaliwa tauba yangu faqala yule rahib akamjibu kumwambia la wewe huna tauba watu uliowaua 99 hapa hamna tauba yule bwana madha faal faqatala akamua yule aliyemjibu maneno haya rahib akamua pale pale tume alayhi salatu wasalam anasema fakammala bihi 100 yule bwana kwa kumua huyu rahib akakamilisha idadi ya 100 walikuwa 99 akakamilisha idadi ikawa 100 ثم سال عن اعلم اهل الارض ardh akakaa muda wa kukaa kisha akauliza tena thumma hii inatujulisha kwamba baada ya muda sio pale kwa pale kwa sababu haikuja fasaala sababu fa katika lugha ya kiarabu na nahau li at taqib wa lil'atf wa at taqib lakini thumma ikija lil'atf ma'a at-tarahi kwa kuna muda fulani hapo unaingia baada ya muda saala an a'lami ahli al-ardh akauliza tena nani katika watu waliosoma zaidi juu ya ardhi hii nene kamuulize fadulla ala rajulin alim mara ya pili sasa akajulishwa kwa mtu ambaye ni alim aliyesoma yule wa kwanza ni rahib abid anayabudu hakuwa ni elimu ya kutosha huyu wa pili naye ni alim fadulla ala rajulin alim akajulishwa juu ya mtu ambaye alikuwa ni alim faqala akaenda akamuuliza innahu qatala 100 nafs mimi nimeua nafsi 100 swali la kwanza nafsi 99 kwa sababu sasa ya 100 imeongezeka ya yule rahib baada ya kumuliza swala hili la nafsi 100 akamwambia fahallahu min tauba je sasa iko tauba ya kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yule alim akamjibu akamwambia naam ومن الذي يحول بينه وبين التوبه نعم توبه iko na ni nani ambaye atakayeingia katikati au ni kitu gani ambacho kitazuia baina yako wewe na kuomba tauba kitu gani ni jambo gani litakalozuia wewe kuomba tauba nini hakuna kitu kinakuzuia kuomba tauba kwa hivyo omba tauba kisha huyu bwana akaendelea kumwambia ni alim sasa akumwambia tubia peke yake akanyamaza alijibu swali lake kisha akampa na nasaha tauba inakubaliwa na hakuna pingamizi wala kizuizi chochote cha tauba yako na Allah subhanahu wa ta'ala ndio akamwambia wamanil ladhi yahulu بينه وبين التوبه يعني من الذي يحول بينك وبين توبتك kitu gani kinazuia baina yako wewe na tauba hal min hail hal min hajiz la kuna hajiz omba tauba sasa akampa nasaha akamwambia wantaliq ila ardhi kadha wa kadha na nenda katika ardhi fulani akamtajia ile ardhi hapa ondoka kisha uende katika ardhi fulani nenda huko fa inna biha nasan ya'buduna Allah ta'ala katika ardhi hiyo kuna watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fa'budillaha ma'ahum kwa hivyo wewe nenda ukaabudu Mwenyezi Mungu pamoja nao sikiza haya maneno kwa makini ni maneno ya busara na ni maneno mazito yatakuja baadaye tukija tukizungumzia masuala ya ma yustafadi min alhadith au ad-durus al-ma'khudha min alhadith kwa maneno haya yategee sikio kwa makini tauba yako itakubaliwa hakuna pingamizi baina yako na yale uliyofanya na tauba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukubaliwa tauba hiyo thaniyan nenda katika ardhi ambayo kunaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala nenda ukamwabudu Mwenyezi Mungu pamoja na hao watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala thalithan jambo la tatu anamwambia wala tarji ila ardhik fa innaha ardhu su na usirudi kule ulikotoka kwenye ardhi yenu na ardhi yako kwa sababu ni ardhi ya watu wabaya haya maneno mangapi maneno matatu muhimu yahifadhi vizuri sana akampa maneno haya akajibu swali lake baada ya kujibu akampa nasaha ya kielimu intaliq الى ارض كذا وكذا فان بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ثانيا ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء usirudi kule utokako ni ardhi ya watu waovu wabaya usirudi fantalaqa yule bwana yale maneno yakamfurahisha roho yake ikatulia ikawa baridi sasa ameamua ataka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yale maneno aliyopewa ayatekeleze kwa hivyo akaondoka pale famtalaqa akaingia safarini kuelekea huko alikoambiwa aende hatta idha nasafa at-tariqa mpaka alipofika katikati ya njia nasafa at-tariqa ay balagha nisfa at-tariqi alifika nusu ya njia kutoka kwa neno nisfu katikati ya njia alipofika katikati ya njia atahu maut mauti akamjia pale katikati njiani akiwa anakwenda atahu almaut mauti akamjia famat sakaratu maut roho ikatoka roho inapotoka mnajua malaika wanashuka fahtasamat fihi malaikatu rahma wa malaikatu al'adhab malaika wote wa pande mbili wakashuka malaika wa rahma na malaika wa adhab wote wawili wakashuka waka ikhtalifiana ikhtasamat malaika wa rahma walioshuka na malaika wa adhab walioshuka wakakhtalifiana juu ya hukumu ya roho hii nani aichukue je ichukuliwe na malaikatu rahma au ichukuliwe na malaikatul adhab sasa kila moja katika malaika hawa wa pande mbili wakajitetea malaikatu rahma wakasema jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wanawaambia wale malaika wa adhab huyu bwana amekuja kwanza taiban ametubia muqbilan biqalbi ameelekea kwa moyo wake ila Allah subhanahu wa ta'ala moyo ukaoshaelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu kwa hivyo wanasema kwamba sasa hukumu yake huyo ni kwamba ni taib na hukumu yake ni kwamba ni katika min ahli min at-tawabin huyo atasemehewa kwa hivyo ni wetu malaikatu adhab nao wakasema innahu lam ya'mal khayran qat huyu ni wetu kwa sababu hajawahi kufanya khairi hata moja hajafanya khairi yote ni wetu huyu pahala pake ni kwenda kuadhibiwa sasa katika ile kuzozana baina هذين الصنفين من الملائكه اتاهم ملك في صوره ادمي mtume wetu alayhi salatu wasalam anaendelea kusema akawajilia malaika mmoja ambaye aliwajilia katika sura ya mwanadamu malak mmoja akatokeza katika sura ya mwanadamu kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ili kwenda kutatua huu mdahalo ulioko baina ya malaika hawa sampuli mbili au grupu hizi mbili za malaika fajaluhu bainahum tume alayhi salatu wasalam anasema fajaluhu bainahum malaika wale wakakubaliana kwamba huyu bwana aingie katikati yao likaja neno katika hadithi la kutafsiri maneno haya ai hakaman jumla mu'tarida tafsiri ya maneno haya mtume alayhi salatu wasalam yani huyu bwana aliyekuja katika aliyeingia katikati yao aingie katikati yao atoe hukumu awatatulie hili tatizo walilonalo fajaluhu bainahum wakamfanya huyu bwana kuingia katikati yao ai hakama kwamba yeye ni hakimu kwa hivyo yule bwana wakamwambia hebu tuhukumie sasa hapa ni vipi mal hukmu malak lakini amekuja fi surati adami amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo faqala akawaambia yule malaika kwa njia na kwa sura ya mwanadamu qisu ma baina al-ardayn pimeni masafa yaliyoko baina ya ardhi mbili huyu bwana amekufa katikati ya njia sasa pimeni pale alipokufa pale mauti yalipomjia kurudi nyuma kule alikotoka na pale alipokufa na kule anapotaka kwenda ni masafa yapi ambayo ni marefu na yapi ambayo ni mafupi ila ayatihima adna fahuwa la kwa hivyo pale ambapo patakuwa ni karibu ndipo patakuwa ni hukumu yenu yani ndipo ndipo atakapokuwa anastahili kwenda pale patakapokuwa ni karibu yani lao yale masafa kule alikotoka na pale alipofia ikiwa ni masafa mafupi atakuwa ni mtu wa motoni sababu alipotoka kule ni la afwan ikiwa ni parefu ikiwa pale alipotoka ni masafa parefu kwa hivyo atakuwa ni mtu wa motoni ikiwa pale baina alipokufa na kule anakokwenda ni masafa mafupi itakuwa ni mtu wa peponi kwa hivyo muangalie pafupi ni wapi ni huku au ni huku narudia ikhwan ili pata kufahamika masafa baina alikotoka mpaka alipokufa yakiwa ndio masafa mafupi na kule kulikobaki ni kurefu min ahli an-nar ikiwa pale alipokufa na kule anakoelekea ni masafa mafupi alikotoka ni kurefu min ahli al-janna jamaa wakapima malaika kwa kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala katika riwaya nyingine ya Bukhari hadithi hii katika riwaya ya Bukhari kuna maneno ya maelezo ya ziada fa auha Allah Allah subhanahu wa ta'ala akaipa ardhi wahyi na amri fa auha Allah ila hadhihi sehemu hii ya huku alikotoka anta ba'adi kuwe ni kurefu wa ila hadhi na sehemu hii iliyobakia anakoelekea antaqarrabi kuwe ni kufupi wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala na amri yake kuipa ardhi kama ile wahi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataipa ardhi hii wahi siku ya kiyama yale aliyomo makaburini yote yatoke idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها وحي Mwenyezi Mungu ataipa ardhi tema toa yale yote yaliyomo katika tumbo lako yote yatoe ndio hapo naona watu wanatoka kama kaburini kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaipa ardhi wahi ila hadhihi antabaadi kule likotoka kukawa ni kurefu wa ila hadhi na sehemu iliyobakia antaqarrabi kuwa ni kufupi walipopima wakaona huko kulikobakia ni kufupi na kule likotoka ni kurefu faqabadathu malaikatu arrahma malaika wa rahma ndio wakauchukua roho yake wakaenda nayo muttafaqun alayhi hadithi hii ameipokea imamu al-Bukhari wa Muslim moja kwa moja ikhwan twende sasa katika yale mafunzo na ahkam na masail na masomo tunayojifunza kutokana na hadithi hii adhim kubwa ya bwana mtume alayhi salatu wasalam nayo ni mafunzo matano na waomba muyasikilize kwa makini moja baada nyingine mafunzo matano muhimu ukitoka hapa leo mafunzo haya uwe ushayajua yanayoambatana na hadithi hii ya bwana mtume alayhi salatu wasalam na uyahifadhi kisha uyafanyie kazi funzo la kwanza wanasema wanazuoni ibn hajar al-asqalani katika fathul bari imam an-nawawi katika al-minhaj fi sharh sahih muslim na wanazuoni wengine fi hadha al-hadith katika hadithi hii bayanu saati fadlillah tabaraka wa taala وجوده وفضله وكرمه وأنها تشمل جميع الذنوب مهما تعاظمت وتكاثرت hadithi hii ndani yake kuna somo la kuonesha upeo na upana na ukubwa wa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na ukarimu wake na utukufu wake juu ya mwanadamu na kwamba ukarimu huo na utukufu huo na fadhila hizo zinamfikia mwanadamu aliyefanya madhambi mahma ta'azamat namna madhambi hayo yatakapokuwa namna madhambi hayo yatakuwa ni makubwa au takatharat au yawe ni mengi kiasi gani ujue kwamba fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala اعظم min hadhihi dhunub wa akbar min hadhihi dhunub namna madhambi yako yatakapokuwa ni makubwa yawe ni makubwa yatakavyokuwa yawe ni mingi yatakavyokuwa lakini saa zote kaa kujua kwamba fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa zaidi kuliko madhambi yako na ndio hapa mtume alayhi salatu wasalam anatutajia dhambi ambalo min kaba'iri dhunub alqatl walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ila dhambi la juu kabisa shirku billah baada ya shirku billah ni alqatl katika ukipanga yale madhambi kulingana na daraja ya uzito wa madhambi mbele Allah subhanahu wa ta'ala dhambi la pili ambalo ni zito kabisa baada ya shirki qatlun nafs aya ya sura al-furqan inathibitisha maneno haya walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq qatl na mtume alayhi salatu wa salam akaweka qatl miongoni mwa yale madhambi saba yanayoangamiza iyakum au ijtanibu as-sab'a al-mubiqat mojawapo baada ya shirku billah qatlu nafs ya pili naye mtume alayhi wasallam vile vile akaweka qatlu nafs ya pili na hii qatlu nafs bwana huyo hakuwa nafsi moja wala mbili wala tatu 100 lakini pamoja na hayo fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa katika riwaya ikaja faghufira lah riwaya ya bukhari faghufira lah Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe ndipo pale mtume alayhi salatu wasalam anatuambia katika hadith qudusi alladhi rawahu at-tirmidhi bi isnad hasan hasanahu al-imam ibn qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghayruhu anasema bwana mtume alayhi salatu wasalam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala mola wetu subhanahu anasema maneno haya mazito matukufu ya ibna adam ewe mwanadamu mahma balaghat dhunubuka anana sama namna madhambi yako yatakavufika lau lau madhambi yako yatafika anana sama kule juu mbinguni umefanya madhambi mingi paka juu mbinguni lao yatapangwa dhambi moja juu ya lingine juu ya lingine madhambi yako yatafika kule juu mbinguni anana sama thumma laqitani au thumma astaghfartani alafu ukaja ukaniomba msamaha ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali Allah subhanahu wa ta'ala anasema nitakusamehe madhambi yako yote wala ubali bila ya kujali hakuna kitu kitakachonitatiza au kitakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhana kwamba ni zito ambalo litakuwa ni jambo hilo la mpinga Mwenyezi Mungu kusamehe madhambi yako mingi yamepangwa yamefika mbinguni ya ibn adam law balagat dhunubuka anana sama law madhambi yako yatakuwa ni mingi kiasi kwamba law yatapangwa yatafika juu mbinguni thumma astaghfartani alafu niombe msamaha ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali fadla ya allah subhanahu wa ta'ala ma hadha aljud ما هذا الكرم ما هذا الفضل اذا هذا الدرس الاول namna madhambi yatakavyokuwa mingi makubwa na mazito lakini i'lam دائما ان فضل الله عز وجل اوسع من ذلك واشمل الى ni funzo الدرس الثاني funzo la pili katika hadithi hii ya ikhwan adamu alyasi walqanuti min rahmatillah ni mwanadamu kutokata tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala usikate tamaa adam muislam wakati mwingine inamfikia hali kutokana na udhaifu alionao wa kinafsi na wa kiiman ikampelekea mpaka akaanza kujiuliza madhambi haya yote mimi yafanya na haya yote mimi leo yaliyotokea katika maisha yangu hivi kweli Mwenyezi Mungu anaweza kunisamehe hii inaitwa alyas yas wal-qanut na Allah subhanahu wa ta'ala hamtaki mja wake amkatie tamaa kwamba hatomsamehe la taqnatu min rahmatillah la tayasu min rauhi Allah hakuna kukata tamaa na rahma Allah subhanahu wa ta'ala ndipo pale Mwenyezi Mungu subhanahu katika Qur'ani tukufu anayakariri maneno haya na kuyatilia nguvu kutukumbusha يقول ربنا تبارك وتعالى كما في سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله inna allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim la taqnatu min rahmatillah wakati mwingine shaytan humpatia mwanadamu fursa ya kumkatia tamana Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia mbili njia ya kwanza kumuonesha kwa madhambi yake ni makubwa na mingi haiwezi kusamehewa wewe umefanya hivi umefanya hivi umefanya hivi umefanya hivi umefanya hivi umefanya hivi wewe utasamehewa kweli anakata tamaa ndipo pale wasikia mtu akuuliza kwambia no mimi naweza nikasamehewa kweli usikate tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an njia ya pili shaitan anaitumia kumfikisha mwanadamu katika daraja ya al-ya's min rahmatillah azza wa jalla wa min rauhillah tabaraka wa taala ni kumuonesha pale mwanadamu anapokariri madhambi mwanadamu anapokariri madhambi na mtihani huu wanadamu wengi huingia ndani yake waislamu kuna dhambi ambalo amelifanya nyuma akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akataraji na akawa na iman na raja kwa Allah subhanahu wa ta'ala qad ghafara lahu ma salaf min amrihi kisha yatalaab bihi shaytan wayuwaswisu alayhi anamtelezesha tena mara ya pili anaingia tena katika dhambi lile lile lilofala nyuma anakosea tena alafu anaomba msamaha anakaa kidogo ateleza tena kosa lile lile anaomba msamaha sasa inaendelea mpaka inafika wakati ah mimi bwana mcherea shida mzee mchezea shere Mwenyezi Mungu namchezea shere hii sasa ni shere mimi nake narudia tu yale madhambi nayarudia nayarudia sasa haya sasa hii tauba usidhani kama Mwenyezi Mungu haikubali tena yake mimi naendelea tu kufanya makosa alafu naomba tauba kufanya makosa kuomba tauba hakuna tena tauba hapo yeye anasema maneno hayo lakini anasahau kwamba huu vile vile ni mlango wa shaytan kama alivyosema Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anatamani shaitani hilo vile vile alipate ili awakatishe tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa Mwenyezi Mungu ukifanya madhambi ukirudi anakusamehe ukirudia tena dhambi lile lile ukirudi anakusamehe ukirudia tena dhambi lile lile ukirudi anakusamehe ila antamut mpaka ufe mpaka ufe Mungu achoki utachoka wewe lakini Allah subhanahu wa ta'ala achoke na kukubali tauba ya mja wake kwa hivyo isifike daraja ukasema mimi naona kama namchezea shere Mwenyezi Mungu la huu ni mlango wa shetani wewe juu yako alaik an tajtahid fanya bidii ule mlango ambao shetani saa zote anakupitisha mpaka ukateleza angalia <clears throat> aina dhaf weakness iko wapi uende ukaufunge ule mlango sababu kuna pahali ambapo pako loose wewe unamwacha shetani anapita saa zote anakutelezesha sasa je wewe juu yako ufanye bidii ule mlango uufunge lakini si ati kwamba ukiomba tauba juu ya dhambi lile lile mara ya tatu na mara ya nne Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali la la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hili ni somo la pili somo la tatu katika mlango huu na hadithi hii ya ikhwan at-taib ibn hajar al-asqalani al-imam al-hafiz al asqalani al imam al hafidh rahimahullah ta'ala anasema maneno haya at-taib yule anayetubia yanbaghi lahu mufaraqatu al-ahwali allati kana biha fi zaman al-ma'siyah at-taib yule anayetubia yanbaghi lahu inampasa pale anapotubia mufaraqatul ahwal awachane na zile hali ambazo kana biha alikuwa nazo hali hizo fi zamani almasiya zama alipokuwa anafanya masiya maneno haya ni muhimu yahifadhi yaweke katika fahamu yako kwa vizuri yule anayetubia pale unapotubia hakikisha kwamba umejitoa katika zile hali ambazo ulizokuwa nazo wakati ulipokuwa katika maasi na zama za maasi na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala uondoke na maneno haya yanatoka katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam hii hii tunayo kama vile ambavyo adamul yas ile somo la pili lilitoka katika hii hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam na huyu bwana aliyeua watu 99 kitu kilichompelekea kwenda kutafuta mtu wa kumuuliza masala ya tauba ni kuwa alikuwa hakukata tamaa pamoja na kuwa watu 100 illa wahidan lakini nafsi yake bado ilimwambia kwamba iko tauba lakini yule bwana kwa sababu ya kwamba hakuwa alim yeye ni abid tu akampa maneno ya makosa ndipo yule bwana kupawa maneno yale ya makosa akakata tamaa na kwa sababu ya kukata tamaa ndio akamua kwa hivyo kama hili lilikuwa ni swali ulikuwa unataka kuniuliza jawabu yake ushaipata jawabu yake kwa nini alimua yule rahib li'annahu ya'isa yule rahib alimfanya akakata tamaa wa hadha khata hili ni kosa na yule bwana akaona kama kwa hivyo kama mimi sina tauba basi sasa ile idadi 99 katika mathematics kuna kitu kinaitwa rounding off to the nearest 100 au to the nearest 0 akaipiga round off akaikamilisha 100 moja kwa moja faida yake nini sasa mimi sina tauba na hii idadi 99 sasa fadhani nimalize 100 huyu ndio wa 100 kamaliza lakini vile vile baada ya kufanya kosa hili hal yais lam yais hakukata tamaa akakaa siku za kukaa akarudi tena nyuma akajuta nafsi ikampelekea tena nafsi yake kwamba la hunaka rahma min Allah azza wa jalla rahma iko ndio pale mtume akasema thumma baada ya kukaa siku za kukaa nafsi yake haikumpa kwamba hakuna tauba la ikampa nafsi yake kwa fitra kwamba Allah subhanahu wa ta'ala اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم zote mbili kwa hivyo nafsi yake na fitra yake ikampelekea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atasamehe dhambi ndipo akatafuta tena saala an a'lami ahli al-ardh na somo hili la tatu vile vile kama lilivyolitaja ibn hajar linatoka katika hii hadithi na somo lenyewe ni kwamba at-taib yambaghi lahu mufaraqatu al-ahwal zile hali ulizokuwa nazo za maasiya lazima utoke huwezi kumwomba Mwenyezi Mungu tauba wewe bado um, umeshikana na chembe chembe za maasiya la hadha la yumkin ndipo pale yule alim akamwambia intaliq ha ondoka nenda kwenye ardhi kadha na ardhi kadha uende ukatangamana ukatangamane na watu wema fa inna biha nasan ya'buduna Allah fa'budillaha thaniyan la tarji' ila ahlik ila ardhik fa inna ارض su na hii ni kaida kwa hivyo yule anataka kutubia wakati unapotubia angalia hali yako angalia yale yaliokuzunguka kama ni watu ambao watu wale ndio waliokusaidia kufanya maasi ya yale yale uliyofanya nyuma na watu hao bado hawajarudi wao kwa Mwenyezi Mungu bado hawajatubia fala yambaghi an takuna ma'ahum haifai kuwa nao kabisa wakate kabisa ili tauba yako ipate kusimama sawa sawa iwe khalisan wale uliokuwa nao marafiki zako waambie madha salamun alaykum saastaghfiru lakum rabbi yale maneno ya Ibrahim alimwambia babake wewe ambie vile vile salamun alaykum mimi kushi ni mawili ema turudi sote kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo urafiki wetu utaendelea au nyinyi mna njia yenu mimi nina njia yangu kwisha lakini uwezo wewe ukaenda kutubia kisha wale rafiki uliokuwa nao na wale jamaa jamaa uliokuwa nao bado ungali umenangana nao la kwa sababu tarudi tena pale pale ndipo tukasema utafute milango ambayo shaitani yale aliyopitia akakutelezesha uyafunge kwa sababu bila kufanya hivyo wewe utarudi tena pale pale ndipo kisha utafika kwenye mlango wa kwamba utasema mimi namchezea shari ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo funga ile milango yote ndio toba yako ipate kuwa khalisan sadiqan amama Allah azza wa jalla kama ni hali toka katika ile hali kabisa wewe huwezi kuomba tauba kutokana na riba na bado unakula riba haiwezekani haiwezekani kabisa hadha laib wa hadhihi taubatu alkadhabin hii ni tauba ya watu warongo tauba ya watu warongo huwezi kuomba tauba kutokana na maasi ya alfawahish min zina wa ghairiha na wewe bado kuna wale watu ambao wao ndio wale kusababisha wewe ukaenda ukafanya mambo kama yale ma zilta ma'hum uko nao kabisa tena rafiki zako wako mbele kabisa wenda nao warudi nao wenda nao warudi nao ah hao rafiki zangu bwana na neno rafiki zangu bwana lakini mimi sifanye ile mambo yao mimi nenda tu hakuna mambo hayo mimi nenda tu tufariq la tarji ila ardhika fa inna ardhu su watu ni wabaya watakuregesha kule kule uliko kwa hivyo hama mji kama huna njia nyingine ukhruj min hadhihi al-ardh tafuta ardhi nyingine ukaishi huko hili ni somo la pili muhimu sana ikhwan tulitie katika fahamu zetu kwamba yule anaitubia taakkad angalia hali yako angalia mazingira yako angalia wale watu ulionao je ni wale wale watu mimi nilionao hawa au la niliokuwa nao au ni watu wengine kwa sababu lazima wawe ni watu wema ndio huyu bwana akamwambia nenda ukatangamane na watu wema wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na moja katika alamat kabuli tauba kama wanavyosema wanadamu uh, wanavyosema wanazuoni afwan ni kwamba an tatahassana halul taib bi'tibari ma qabla tauba ile hali ya yule aliyefanya maasi baada ya tauba iwe ni nzuri kuliko ile hali iliyokuwa kabla ya tauba hii ni alama miongoni mwa alama za kwamba tauba yako imekubaliwa mwezi wa ramadhani ukiingia watu wengi ndio mwezi wameufanya ni mwezi wa tauba pamoja na kwamba tauba ni wakati wowote fi kulli laila yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samaa'i dunya fi thuluthi al-layl fi kulli laila hal min taib faaghfir la yuko mtu anayetubia nimsamehe watu wamelala wamekoroma Allah subhanahu wa ta'ala anauliza hal min ta'ib faghfir la watu wamelala layla ليله rabbuna ربنا wa ta'ala hadith sahih thabata an نبينا sallallahu alayhi wa sallam tuchukue hiyo ya ramadhani tayib wewe unangoja nini ramadhani mayajuz lakini tuseme kwamba umeongoja ramadhani alama ya kuwa tauba yako ulipoomba katika mwezi wa ramadhani imekubaliwa ni kuwa baada ramadhani halu hadha almuslim ahsan mimma kana qabla ramadhan hali yake ni nzuri na ni bora na imeboreka zaidi kuliko ilivyokuwa kule kabla ramadhani kabla ramadhani alikuwa ni jamaa wa maasi mtu wa maasi la yaarifu allah wala yaarifu nabia wala yaarifu almasjid wala yaarifu abawai wala yaarifu taat wala yaarifu albir wala yaarifu salah ajua hayumo kabisa kwenye milango hiyo yeye kwenye milango ya shari tu baada ramadhan akaomba tauba yale yote yamekwisha sasa ni mtu wa Allah subhanahu wa ta'ala na anafanya bidii aingie miongoni mwa wale saba yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu shabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid au rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid au shab nasha'a bitaati Allah hili ni jambo la tatu au funzo la tatu linalofungamana na hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam funzo lingine la nne kabla ya funzo la mwisho linalofungamana na maneno haya mazito mazuri ya bwana mtume alayhi salatu wasalam bayanu fadli al-alim ووظيفته في تبصير الناس في امر دينهم ودنياهم kuonesha fadhila na umuhimu wa mwanachuoni na ubora wake mwanachuoni huyo na umuhimu wake unapokuja katika masala ya kuwafundisha wanadamu na watu mambo yao ya dunia na hukumu ya mambo ya dunia na masala ya kidunia na mambo ya dini vile vile namna alim alivyo muhimu kwa hivyo umma wa Kiislamu hawawezi kukosa mtu ambaye anaitwa alim mwanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa elimu bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm hawa watu hawawezi kukosekaniwa kabisa katika mshtama wowote na lao mshtama utafika daraja hiyo utaangamia utaangamia fi dunya utaangamia fi din na utaangamia fi akhirah kwa sababu watapewa maneno ambayo sivyo kwa hivyo umma na mujtama tahtaj ila ulama unahitaji wanazuri ambao watakaoongoza watu njia ya sawa katika mambo ya dunia hukumu ya kidunia katika biashara zenu katika maisha yenu katika ndoa katika talaka katika mirathi amri ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam hadha huwa ni hii hadha huwa dalil wa hadha huwa almizan wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim sio ubad sio watu wenye kuabudu na kuswali sana na kuomba sana na la haula ahlu khair ni watu wema لكن هذا الخير محصور في أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم hii khairi na salah ya watu wema ni salah na wema ambao uko na hawa watu wao wenyewe peke yao haiendi kwa watu wengine lakini alalim naf'uhu yataadda ila ghairi manufaa ya mwanachuoni yanawafikia watu wengine wote na manufaa ya mwenye kuabudu ni yake yeye mwenyewe atakwenda kuyakuta siku ya kiyama lakini alalim yaamuru bil ma'ruf alalim yanha 'anil munkar alalim yansahu fillah subhanahu wa ta'ala ndio kazi hii ambayo ameifanya huyu mwanachoni kama alivyobainisha mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii somo la tano la mwisho nalofungamana na maneno haya ya mtume alayhi salatu wasalam تأكيد الإيمان بالغيب hadithi hii vile vile mtume wetu alayhi salatu wasalam anataka kusisitiza na kukokoteza iman juu ya ghaib anatuambia sisi waislamu sisi tulioamini tukasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tuliosema raditu billahi rabban وبي الاسلام دينا وبمحمد نبيا tuliposema maneno haya tukaamini ghaib kwa sababu rabb ni ghaib kwa sababu nabii na Muhammad kwetu sisi ni ghaib hatukumuona lakini tumeamini kwamba yuko alikuja biwahyi min Allah azza wa jalla subhanahu تقدس تقدست asma'u wa sifatu tulipoamini maneno haya tunaamini yale yote yaliyoshikana na maneno haya ndio mtume alayhi salatu wasalam akayaweka maneno haya katika hadithi hii pale aliposema jambo la kwanza kana fi man kana qablakum kule siku za nyuma bani israeli sisi hatukuweko lakini amanna bima jaa an nabiyina sallallahu alayhi wasallam li'annahu la yantiqu 'anil hawa hilo ni kwanza la pili pale mtume alayhi salatu wasalam alipotaja masala ya malaika fakhtasamat fihi malaikatu rahma wa malaikatu al'adhab kwa hivyo tunaamini kwamba katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna malaika wa rahma na kuna malaika wa adhab kama tulivyotaja siku za nyuma kila mmoja wetu tunapoondoka ulimwenguni tunapokuwa katika sakaratul maut roho yako ikitoka malaika hawa wawili watakuja ema malaikatul rahma au malaikatul adhab watakokuja kulingana na wewe na amali yako wanakuja na kafan kabisa kama thabata an as-sadiq al-masduq salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kafan imma kafan ya pepo au kafan ya moto wanakuja nayo haya ni mambo ya ghaibu usiatie shaka usiachezee shere usiyafanyie stehza kwa sababu wakati wa ukweli ukishafika kutakuwa hakuna tena kurudi nyuma utakuja kuwaona kwa macho yako wale watu wote walioko pale wengine wenzako hawaoni hawajui kuendelea nini wewe utaona maneno haya kwa ukweli kabisa na utayashuhudia falaula idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin hamuwaoni nyinyi hamuwaoni wale walioko pale ni kina nani hamuwaoni kabisa yule anayefikiwa na maneno haya ameingia katika maisha mengine yanaitwa maisha ya barzakh hali yake imebadilika kwa hivyo anaona mambo na anasikia mambo ambayo nyinyi hamuyaoni wala hamuyasikii ndio mtume anakuambia kabisa kuanzia hapo ukiwa hai kuna malaikatu rahma na malaikatu adhab kaa ukijua hiyo na kwamba malaika hawa wanashuka wakati mwanadamu anapoondoka ulimwenguni kuchukua ile roho yako na maneno haya tunayaamini na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wale malaika watakao kuja kuchukua roho zetu wawe ni malaikatur rahman na Allah subhanahu wa ta'ala azichukue roho zetu kwa amani na wepesi wa an yuhawwin alaina sakaratil maut wa an yahshurana ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa tutaendelea baada al adhan insha Allah adhan sangapi masa 5 حتى الا الا 5 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Naam yaani, ikhwan kufikia hapa itakuwa tumekamilisha hadithi hii ya bwana mtume alayhi salatu wasalam ambayo tumeisoma na zimebakia takriban dakika kama kumi hivi mpaka kusimamisha sala na kabla tujatoa nafasi ya masali au kama kuna mudakhala au jambo lolote la mushkil katika hizi dakika chache zilizobakia tunapenda kuwatangazia ndugu zetu sote tulioko hapa kwamba wiki itakayokuja bimashiati al-maula subhana jumamosi ijayo uh, darasa itaendelea walakin haitakuwa darasa hii yetu ya hadithi kwa kutokana na kwamba tutakuwa na wageni uh, wanaotoka sehemu za mamlaka makka al-mukarrama ambao watakuwa na sisi wiki ijayo insha Allah taala kuanzia siku ya Ijumaa na watakuwa hapa kwa muda wa siku tatu kulingana na vile nilivyofahamishwa na watakuwa katika misikiti miwili hapa Masjid al-Azhar na Masjid Luta kule Pakistan katika hizi siku tatu na watakuwa na mambo mawili katika upande wa da'wa na upande wa kielimu watayafanya jambo la kwanza watakuwa na uh, durus sharia kwa njia ya kama vile hilaq au halaqat ilmiah kwa hivyo watakuwa na barnamij ya durus ilmiah ambazo zitaanza nafikiri kuanzia wakati wa asubuhi na kuendelea mpaka wakati wa asr lakini durusi hizi zitakuwa nafikiri mahsus kwa wale talabat alilm vijana wa kilim wale vijana vijana na mashabab wanaosoma katika madaris na kulliyat wanaomba kuhudhuria durusi hizo na barnamiji hiyo kwa muda huo wa siku tatu uh, kisha kuanzia baada ya maghrib watakuwa hapa msikitini kwa darasa mpaka salat al-isha siku hiyo ya Jumamosi na vile vile kule katika msikiti wa Pakistan Luta eh, vile vile kesho darasa ya tafsir ita eh, afwan si kesho kesho itaendelea na kusudia wiki itakayokuja vile vile darasa itaendelea lakini haitakuwa ya tafsir hawa wageni huko siku hiyo vile vile watatoa uh, darasa uh, huko msikitini kama ambavyo watakotoa hapa Jumamosi watatoa vile vile kule siku ya Jumapili baada ya maghrib na zile e, eh, daurat zitaendelea siku ya Ijumaa inaanza siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi mpaka siku ya Jumapili kwa wale ambao wanahitajia ah, maelezo haya kwa kirefu zaidi kuna watu mahsusi wanaweza wakawauliza nafikiri ndugu yetu Muhammad hapa yuko hapa wanaweza kumuuliza na vile vile ndugu yetu al-akh al-karim ah, al-ustadh Nu'man Nu'man mnamjua khatib wa msikiti wa Luta kule Pakistan vile vile yeye ni katika wasimamizi wa programu hii kwa hivyo wale vijana ambao wanapenda kushiriki katika hii programu wanaweza kuwa kuulizia hii programu wakati wake na mambo kama haya na akhawat wetu vile vile wanaweza kuhudhuria kulingana vile tulivyo nilivyofahamishwa na kutakuwa na sehemu ambazo zimetengelewa zimetengwa kando kwa wao kuhudhuria sawa katika darasa au vile vile katika hizi programu za za kielimu kwa hivyo nimependa kuwajulisha jambo hili inshallah taala wiki ijayo tutakuwa na wageni lakini darasa itaendelea inshallah taala itakuwa taban kwa lugha ya kiarabu na kutakuwa kuna mtu wa kufanya tarjuma lugha ya kiarabu kwa lugha ya kiswahili baada ya darasa au pale pale akiwa yule shekhe anazungumza wiki ijayo inshallah taala kwa hivyo tuhudhurie kama kawaida naam tumebakia na dakika nafikiri kama tatu hivi au 4 labda kuna swali moja au maswali mawili naweza tukayachukua قبل إقامة الصلاة نعم نعم يا إخوان kuna وأنا anaswali <coughs> نعم تفضل فائدة الرابعة نعم بيان فضل العالم نعم ها وظيفته في تبصير الناس أمر دينهم ودنياهم نعم وظيفته في تبصير الناس امر دينهم ودنياهم نعم نعم نعم شيخ نعم unafahamu swali lako ah, ndugu yetu hapa anauliza swala zuri muhimu anauliza tumetaja katika maneno kwamba yule anayetaka kutubia kwa madhambi kama ilivyo katika somo la tatu katika hadithi ya leo masala ya mufarakatu al-ahwal kutoka katika ile hali uliyokuwa nayo wakati una, wakati wa maasi yalipofanyika kwa hivyo anasema kwa mfano ikiwa ni maasi au madhambi au kabira min kaba'iri dhunub ambalo ni dhambi la kula riba riba min kabairi dhunub na mtume wetu alayhi salatu wasalam vile vile riba ameliweka miongoni mwa asab' almubiqat miongoni mwa madhambi saba yanayoangamiza mojawapo ni aklu riba kula riba miongoni mwa madhambi yanayoangamiza tayib sasa auliza ndugu yetu je ikiwa huyu aliyekuwa akiamiliana na mambo ya riba akapata pesa zake kutokana na riba hiyo kisha akajiendeleza kimaisha kwa mfano amejenga nyumba amepiga mfano wa nyumba akajenga nyumba kwa zile zile pesa za riba sasa je anapotaka kutubia ina maana kwamba ile riba ile nyumba aliyojenga kutokana na pesa za riba aifanyeje aiuze hawezi kuuza maana zile pesa tarudi tena kwake afwan ni aipeane sadaka au afanye vipi au akaipeleke kwa mayatima au afanye vipi nyumba amejenga kubwa madha yafal tayib ili swala hili lipate kufahamika kwa undani zaidi masala haya ikhwan ni masala mazito na ni marefu sababu ndani yana khilafu ya wanazuoni muhimu lakini ni muhimu kuyabainisha na kata kubainisha masala haya napenda kutaja sura mbili ambazo inaonekana kama ambaye mumechanganya sura hizi mbili kwa wanataka kuziweka wazi halafu tuzungumzie kile kiwango ambacho wakati wa sasa uliobakia unaturuhusu kuzungumza na yale yatakayosalia tutakuja kuyazungumza darasa inayokuja sura ya kwanza ya ikhwan tumesema yule anayetubia yambaghi lahu mufaraqatu alahwal allati kana biha fi zaman almasiyah maana maneno haya ni kwamba pale unapotubia ni sharti kwamba yale maasiya wewe hunayo tena huyafanyi tena maasiya yale sawa sawa iwe ni hali au watu au dhurufu au pahali chochote tamam kwa hivyo huyu anayeamiliana na riba kwa mfano yurid an yatuba min dhanb au ma'siyati riba yada kutubia na ma'siya ya riba ataka kutubia walakin bado kazi ya riba inaendelea haya ndio tunayokusudia sisi hapa sio kama tunaelewa na Akhil Karim mtu ataka kutubia riba madhambi ya riba ametaka kutubia kabisa lakini bado yeye kwa mfano anafanya bado katika benki hizi za riba ni karani anayeweka hisabu accountant katika benki miongoni mwa benki hizi tunazozijua zinazoamiliana na riba fil laili wan nahar usiku na mchana jaharan wazi wazi wanatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala bi biharbin min Allah wa rasuli wanatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana wazi wazi bila ya kuogopa wala bila ya kujali na anayefanya kazi hiyo ni muislamu ana ofisi yake amekaa mle ndani analetewa zile account yeye anafanya kazi pale ndani na yeye mnajua kwa mtume alayhi salatu wasalam amewalani watu kadhaa katika riba miongoni mwao anayehisabu ile riba mbali na yule anayeila ile riba yule anayekula riba na kuuziana na mwenziwe na riba yumo katika madhambi na laana na huyu naye vile vile anayeweka zile hisabu yumo katika madhambi na laana sasa huwezi wewe kutubia ile hali bado umle ndani unafanya zile hisabu na nafikiri ndio makusudio ya maneno haya laisa ma sabaqa wa mada sio ile iliyopita kwa sababu huyu sasa itakuwa haya mambo yamepita yashatoka katika riba sasa pengine amefanya kazi kule nyuma ya riba miaka kadhaa akajenga ile nyumba kisha akaja akatubia ya rab tubt ila allah azza wa jalla katubia kabisa sasa hukumu yake inakuwaje ile mali aliyoichuma si nyumba peke yake kena amechuma amechuma mambo mengi tamam inakuwaje sasa tunabatilisha ile mali yake yote au tunasema afa Allahu amma salaf sasa hapa kuna misimamo miwili ambayo tunakuja kuieleza na tutawaeleza inshallah kwa undani zaidi msimamo upi ndio uliona uliona nguvu zaidi tamam mimi nitakupa uh, kitu ambacho kwa lugha ya Kiarabu inaitwa khait nitakupa uzi wa kuelewa eh, msimamo upi uliona nguvu zaidi na wewe utanisaidia kujibu swala hili sasa tuache nyumba mimi nitakupa mfano mwingine pengine huyu bwana alioa mke kwa zile zile pesa za riba atamfanyaje yule mke ايش يعمل بها يطلقها او تنجيب wiki ijayo inshallah haya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته